Ma er Ya, di war an ta dain. Gastou, a bre e dout n'out ket? A nan hat pilo me monzo ni vlom. Red in skarz bun, en da dapu da deir me dugn. Diz vo di tap nan, met te son relant kas n'out. Va da drau kous, bi kin jamez. Gull ar ganin redek. Ma er Ya, di war an ta ren Gastou, a bre e dout n'out ket? Ha an vat pelo me mont zo neve flamp? Rede din skarz a buen, un eus da dapout da deireur medugen. Diz vo di tapen eo, ma te son helan kas honet. Va da draoù kous, biken james, gwell ar gen in redek.